Isto tako kada čovjek gradi objekat nekakav, treba da mu udari jake temelje. Da bi taj objekat bio na čvrstim, postojanim temeljima i da bi bio otporan na vjetarina, potrese i na sve ono što ga snalazi, da se ne bi, znači, srušio. I da bi čovjek mogao vidjeti nekakvu korist u tom, u tom objektu. Isto tako čovjek kada želi odgajati dijete, kada ga želi odgojiti shodno kuransko hadijskim tekstovima, dužan je da mu udari jake temelje, koji će ga štititi od iskušenja životnih kroz koje neminovno mora proći. U protivnom će biti kao suhi list u vjetrovitom danu. Mi smo u naša protekla četiri druženja govorili o odgoju djece u islamu. I danas, inša Allah, nastavljamo govoriti o istoj temi. Spominjali smo da je odgoj djece u islamu čast, ali je u isto vrijeme i velika odgovornost. Jer kako je došlo u hadisu, koga bilježe Buharija i Muslim od Ibn Omara radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao kullukum ra' o kullukum mes'unun ar ra'ijeti svako od vas je pastir i svako će biti pitan za stado koje mu je povjereno. I nema sumnje da roditelj ima i tekako veliki utjecaj u odgoju svoga djeteta. Kako je došlo u hadisu Ebu koga bileže Buharija i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao svako se dijete rađa u islamu, potom ga njegovi roditelji učine jevrejom ili, ži, ili, ili kršćaninom ili vatropoklonikom, znači utječu, utječu na njega. Utječu na njega. Ovo je po pitanju Akaida, a isto tako po pitanju ponašanja i po pitanju njegovog obhođenja imaju vidan utjecaj na svoju, na svoju djecu. Jedan od velikih razloga <clears throat> nastranosti djece jesu učestale svađe i prepirke među supružnicima. Koje dijete gleda i živi u takvom jednom ambijentu gdje stalno vladaju znači nesuglasice i zategnuti odnosi gdje se govore ružne, gdje se govore ružne riječi. Pa tako dijete biva <clears throat> uzdrmano i poremećeno. Ne zna šta da radi, koga da podrži. Ne zna da li da plači, da se nekome požali, da pobjegne iz kuće. Pa to ostavlja teške psihičke duševne rane, znači na djetetu. Psihički poremećaj koji možda se neće pokazati tada, ali će se pokazati kasnije. I to isto dijete smatra, ako vidi roditelje da se stalno svađaju i stalno se prepiru, ili gleda batinjanje i slično tome, to dijete smatra da je takav život, da tako treba živjeti. I dok se ženi, on već sebi pravi plan kako će udarati ženu. Jer smatra da je to šta? Prirodno i smatra da su sve porodice takve i da sve jedan babo treba da udara majku i da je to potpuno normalno i da je to prirodno i da su svađe i nesuglasice i galama i vika i draka da je to normalno u porodici i bez, da bez toga ne može biti nijedna porodica. I odrasta, znači dijete tako. A ono čime je dijete zadojeno i od čega su njegove kosti sastavljene teško izbaciti iz njega. Jako teško. Stoga je savršeno odgovara mudrosti i porodična je korist da se čovjek obuzda. Kada dođe, znači, muškarac ili žena, naravno muškarac, da se obuzda kada dođe, znači, ne suglasica u braku, da se obuzda. I da ne plane naročito pred djecom. Kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi sallame, koga bilježe Buhari i muslim od da je rekao Lejse šedidu bi sur'a wa inneme šedidu Nije kaže jak čovjek koji može druge obarati u hrvanju. Dok uhvati nekoga oborigat. Nije to jak čovjek. Jak čovjek je koji može obuzdati sebe kada je ljud. Kaže, to je jak čovjek. To je prava snaga. I to većina ljudi ne može. To većina ljudi ne može. Ja sam čuo neke savremene učenjake, kažu, kada čovjek dođe u situaciju da se treba raspravljati, svađati sa ženom, neka iziđe iz kuće. To kaže braći Ulema koja najbolje shvati da razumila šarijatske, neka iziđe iz kuće i to nije poniženje. To je to da obuzdaš sebe. Izađi iz kuće, odi prošetaj malo. Odi do džamije, odi na plac, gledaj auta, odi u ribe. Pecaj ribe. Dok ne prođe malo sržba. Dok te ne popusti. Kada te popusti, vrati se kući. To nije poniženje. To je muškost. Na koju je ukazao ko? Poslanik sallallahu Nije jak koji ispolji, jer čovjek lahko to može ispoljiti. No međutim, kada se obuzdaš i strpiš se, e tada si jak. I obuzdao si ono što ti je najveći neprijatelj, a to je tvoja duša u tim, u tim momentima. Jer ljutnja se može liječiti na nekoliko načina. Prvo, da čovjek traži utočište od Allaha te barake o Došlo je u hadisu kod Buharije i muslima da se dvojica ljudi posvađali. Pa je jedan od njih toliko razljutio se, toliko je bio ljut, da je njegovo lice pocrvenilo. I njegove vene nabubrile. Od žestine ljutnje pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ja znam riječi koje kada bi ovaj čovjek kazao, otišlo bi ono što ga snašlo, otišlo bi od njega." Auzu billahi minash shaitanir rajim. Pa je to čuo drugi ashab i otišao i rekao mu, kaže, tarali međunem, idem. Kaže, misliš da sam ja budala? Bježi, gubi se da ne vidi. Pa nije htio tražiti utočište od Allaha za uđel, a tako se znači čovjek čuva sržbe. Druga stvar jeste da šuti. Kada se razljuti čovjek, da šuti. Neđamen samet, tako kaže Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Uspio je ko šuti. Uspio je ko šta? Šuti naročito kada si ljut. Jer što god da kažeš u ljutnji, to se uzima za ozbiljno, a ti možda tako ne misliš, nisi svjestan, šta govoriš i tako dalje. Zato je došlo u hadisu kod imama Ahmeda, od Ibn Abbasa s vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu rekao I da gadibe ahadukum feljeskut. Kada od se neko razvijete, neko šuti. Šuti. Stisni jezik zubima i ne priča. Kada sve prođe, onda priča. Jer braćo čovjek u ljutnji ne priča mozak, nego priča jezik. A kada se čovjek odbiti, onda priča mozak pa jezik. Jezik samo realizuje ono što je u mozgu. No međutim, kada si ljut, tada jezik ne gleda u mozak, nego priča šta mu je lakše kazati. Treća stvar, da čovjek koji se razljuti, ako stoji da sjedne, pa ako ne odje od njega sržba, neka se pruži na bok. Kako je došlo u hadisu, Ebu Davuda i Mahmeda Ahmeda koga prenosi Ebu Zert i koji ima vjerodostan na prenosilaca. Četvrto, da čovjek uzme abdest. Došlo je u hadisu koga bilježi mama Ahmed i Ebu Davud da je poslanik s.a.v. rekao Innel gadabe mine šeipan. O inne šeipane hulika mine nar Ljutnja je od šeitana, a šeitan je čovjek, a šeitan je stvoren od vatre. O innama tupfi u naru bilma, a vatra se gasi vodom, fe ida gadibe kum taljete vodba. Kaže, šeitan je stvoreno vatre, a vatra se gasi vodom, pa kada se neko od vas razljuti, neka se abdesti. Ovaj hadis ima slab lanac prenosilaca. Nije vjerodostojan. Postoji blago razilaženje, ali je sahih da je ovaj hadis daif, da nije ispravan. I peta stvar, što može djelomično podržati ovo, jeste da se klanjaju dva rekiata. Kada se čovjek razljuti, da klanja šta? Dva rekiata. Došlo u hadisu koga nam prenosi Tabarani i Hakim u svom djelu Marifetu na hadis sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao tekfiru kulli lihain reki'ata Svako neprijateljstvo svaku svađu i prepirku iskupljuju dva rekiata. Iskupljuju dva rekiata. A čovjek ne može klanjati dva rekiata dok šta? Dok ne abdesti. Možemo kazati da abdest nije ciljan sam po sebi, nego ciljan na dva rekiata, abdest dolazi usput. Može biti. No, međutim, hadis koji govori o, dva, abdestu, on bi, bio slab. Allah bude zna. To je pet načina kojim se liječi, znači, sržba. Da to ne treba čovjek da ispolji svoju sržbu, i ljutnju znači pred djetetom jer to ostavlja neminovno znači tragove i, i, i rane na njegovoj duši koje se jako teško jako teško mogu, mogu liječiti. Isto jedan od razloga nastranosti djece i skretanja sa djece jeste to što roditelji puno budu odsutni od djece. Ne vidi ga nego samo na večer, kada ga uzima iz vrtića i kada ga vozi u vrtić. Tada ga vidi. Pa ta djeca više liče timima nego djeci koje imaju roditelje. Pa je veliki, znači, taj vremenski period odsustva djece jedan od razloga da djeca, da djeca znači, da djeca skreću i da bivaju nastrana. Isto tako, jedan od razloga koji vodi u duševni poremećaj jeste žestoko tjelesno kažnjavanje ili batinjanje djece. Pa, ako se djeca udaraju, znači, neumjereno, to neminovno ostavlja, znači, negativne posljedice i na njihovim tijelima i na njihovim, i na njihovim dušama. Poneko kaže, rekao je poslanik sa osrem, za nije rekao u hadisu, okačite svoje e, one batine u kućama da se vide. Jeste, tako je došlo u hadisu Ibn Omara, koga bilježi Ebu Noajm u svom Hilije, koji je vjerodostojan da kaže, ne svat ili alleku seut hajthu rahu ehlul bejt. Okačite svoje pruteve ili batine ili bičeve tamo gdje ih vidi porodica. I došla je kod Ibnu Abasa u njegovoj predaji kod Tabaranije da je rekao fe innehu edebun nehum. kaže to je to će njih odgojiti. To je tačno. No međutim ne mora značiti i nije poslanik sa osaleme rekao, u kom slučaju uzmite i koristite te batine kada treba i kada ne treba. Kada vam god dođe pri ruci, koristite to. Ne. To neumjereno udaranje djece, kojim su danas iskušani mnogi muslimani. Mnogi muslimani. Govorimo o muslimanima koji se drže Allahove azeođel vjere Iskušani su da udaraju djecu bezrazložno, da ih žestoko kažnjavaju. I onda taj problem kojim su oni iskušani reflektuje se negativno na djecu, a to je da djeca počinju lagati. Zašto? Dijete kada nešto pogriješi i zna da će dobiti batine žestoke, nastoji da pobjegne od toga. Kako bježi? važi. Slaže da. A da zna dijete, ako prizna i kaže babi istinu, ili mami, da neće dobiti batine, da će kazati zato što si iskren, nećeš biti kažen, uvijek bi priznao svoju grešku. Ali budući da ga kažnjavaš, kako ne može podnijeti kako nije normalno da se kažnjava dijete, onda dijete bježi od tog problema i upada u veći, a to je laž. Pa si ga ti svjesno i nesvjesno doveo, znači, na ivicu ponora, jeli, odnosno, doveo si ga da laže i ti si ga naveo na to. Zato je pohvalno, kažu učenjaci djetetu, pohvalno je roditelju da ponekad prizna grešku pred djetetom. Da kaže svome djetetu, jeste, to je babo je pogriješio, to je moja greška, izvini. To uči dijete kako i ono treba priznati šta? Svoju grešku. No, međutim, ako babo nemoguće da prizna grešku i vidi to da je pogriješio, neće da prizna, to je isto tako odgoj djetetu, jer se dijete povodi za, jer se povodi za roditelja. Udaranje u islamu ima svoje pravila, ima svoje pravila koji se čovjek mora pridržavati. Budući da govorimo o odgoju djeteta, neminovno je znači da se dotaknemo ovih popravno odgojnih mjera, znači koje se često primjenjuju i da znamo pravila i principe, da to nije islam tek tako ostavio, da čovjek batinja kako želi i kako mu volja i sve je to, i sve je to odgoj nije. Nego je znači ima svoje principe i pravila. Mi ćemo spomenuti neka osnovna pravila i principe i to sažeto, ukratko, da ne može biti kraće. Jer da smo htjeli samo o tome govoriti, sigurno bi nam to uzelo možda dva, ako ne i tri predavanja. Samo o udaranju i znači, udarcima kao odgojnim mjerama. Pa ćemo iskratiti, nastojeći inša da nas ništa ne, ne promaši od što je nužno znati kada je u pitanju ovaj način odgoja djece. Prvo, Udaranje djeci treba početi tek od desete godine. To je najpreće i to je najbolje. Zato što je poslanik sallallahu sallam naredio da učimo djecu namazu kada imaju sedam godina, da im naređujemo namaz, a da ih udarimo kada imaju šta? Deset. Pa ako ih nećemo udariti za namaz prije toga, onda je preče da ih ne udaramo izbog čega drugog, osim u iznimnim situacijama kada to zahtjeva. Ali znači najbolje je da udaranje biva od desete, od desete godine. Pa je udaranje, kao učenjaci kažu, kao so u hrani. Ako ima malo soli, to je lijepo i ukusno, bit će ukusna hrana. A ako nema soli, ne vrijedi, jer ne mora znaš to općenito. A ako se pretjera, pokvarena je hrana, može je Neće niko, neće niko jesti. I udarci koji su blagi, i koji nisu učestali i koji nisu žestoki, oni su udarci koji daju rezultate i koji daju plodove. Dok, znači, pražnjenje roditelja i tjeranje sile koju nosi u svojim prsima i mržnje prema postupku djeteta ili prema samom djetetu, to ne daje nikakve rezultate. To nije odgoj, nego to je iživljavanje i to je osveta. Kroz učestalo batinjanje, draga moja braća i cijenje sestre, izlapi rezultat udaranja. Pa postane, a udarci postanu za dijete nešto normalno. Nešto uobičajno, bez čega dijete ne može. Navikne se jednostavno, znači, i imuno postane, ja ga udarao, ja ne udarao, isto mu bio. I to je jedna, to je jedna znači, od negativnosti učestalog, učestalog znači, udaranja, udaranja djeci. A da ne govorimo o tome da to negativno utječe na njegov psihički i njegov fizički razvoj. Druga stvar, da ne udara više od deset udaraca ni u kom slučaju. Došlo u hadisu koga bilježi imam Buharija, Ebu Davud i Tirmizi, od Ebu Horeira da je poslanik sallam rekao ne udara se više od deset udaraca osim kada se radi o odmazdi. Kada je kada se izvršava had ili kazna šerijetska, Tada se udara više od deset udaraca, u protivnom nikad. Kaže Ibnul Kajim, kao kada roditelj želi da odgoji svoje dijete. Ha, to je manje šta od? Od deset udaraca. Kao roditelj kada želi da odgoji svoje dijete. Imam Buharija je na osnovu ovoga hadisa. U sve sahihu naslovio poglavlje pa kaže Kenita aziru od Kaže koliko se batina udara kada se neko kažnjava i kada se neko prevaspitava. Koliko? Yes. Samo. To je maksimum. Dok kažu neki islamski učenjaci, poput Kalije Šurejha, rahimehullahu teala, kaže nije dozvoljeno udariti dijete malo radi Kur'ana više od tri puta. I to dokazuje time što je Džibril kada je došao, ali privio je poslanika sa osrem ili ga je pritisnuo na svoje grudi ili ga je pokrio tri puta pa ga je pustio. Jel tako? Kaže tako i dijete. Tri puta kao što je Džibril radio sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I bileži nebi dunja u svome dijelu al iyal od Omara ibn Aziza, da je napisao pismo svojim namjesnicima u različitim znači, oblastima islamske države kaže neka nikako učitelj ne udara dijete više od tri puta, jer kaže to plaši djecu. Tri puta znači da ga udari. I to je isto kazao, kako bilježi Ibn Dunja, Al-Dahar ibn Muzahim, poznati učenja od Selefa, kazao je, kaže, ko udara dijete više od tri puta, to je odmazda. No, međutim, hadis ukazuje da bi to da bi moglo biti i deset puta i to je isto prenio šejh Muhammed el-Hadir eh, Hussein eh, od autora dijela eh, El Medhal koji smatra da ne treba više dijete udarati od tri puta. Treće, način, mjesto i čime se udara. Mnogi roditelji i odgajatelji udaraju svoju djecu bez ikakvih pravila. Znači, grubo, žestoko, kao da udaraju najvećih neprijatelja. Vidite čovjeka u džami i svoje dijete, udari mu, složi mu šest ili sedam šamara u dvije sekunde. Što ukazuje na praksu veliku, znači da je dobro ispraksu da tako radi, i da dijete se ne smije pomjeriti. Stoji, znači, poukupano, u džamiji. I onda kaže, pozoveš ga u džamiju, hoćeš da mu omeliš džamiju. Omilio si mu džamiju dok te mora, ali, ali jednoga dana, kada te više ne bude slušalo i kada ne budeš više mogao vratiti to što radiš, neće je sigurno voljeti. Ni tebe, ni džamiju. Udaranje takvo je strogo zabranjeno. Strogo zabranjeno. Jer udaranje biva radi popravke. To je odgojna mjera, a nije osveta. Nije da ti istiraš ono što je u prsima tvojim što nosiš. Nije to nego je da kazniš dijete da bi ga popravio. A tako ga nećeš popraviti. Tako si napravio samo još goru stvar. Ovdje kada govorimo o ovoj tački imamo nekoliko znači, pod koje moramo, znači, e, koje moramo spomenuti. Prvo, kakve, kakva svojstva trebaju biti e, e, znači, bića ili onoga čime kaže vaš dijete. Bičevanje u arapskom, dželd je uzeto od riječi džild, a to je koža. Kada je bičevanje propisano, propisano je po koži. Što znači da mora osjetiti samo koža bol. Jel u redu? Znači, ne osjete bubrezi. Jel u redu? Ne osjete zubi. Jel u redu? Ne, nema lomova. Znači, nema nikakvih drugih posljedica, nego to osjeti samo koža. Nema čvoruga po glavi od udaranja. Jer to nije udaranje, znači radi popravke. To nije udaranje radi popravke i radi odgoja. Što se tiče batine, ona treba biti ni tvrda, ni mekana. Ni da mekana koja se savija, ona motka, pa ništa ne može. Niti je tvrda, pa nanosi, ostavlja mlaznice, nego da bude srednja. Kaže se bić ne smije biti, ne smije na sebi čvoruge. Bić onaj e, kaiš pa ga uvežeš. Pa ima čvoruge. To ne smije biti čvoruga. Ne smije imati dva ili tri dijela. Znači da ide Pa ga udariš jedan put, a ono ostanu tri masnice. To, nije, to su tri udarca. Nego znači samo jedna kada se dijete, kada se dijete kažnjava. Jednim znači ogrankom, ne sa više. Islamski učenjaci kada govore o kazni čovjeka koji pije alkohol ili koji je potvorio ili mora učinio, kažu ne diže ruku suviše gore, onaj koji udara, dželad, koji vičuje, ne diže ruku suviše gore, tako da se vidi bjelina njegovog pazuha. Nego diže samo ruku, znači u ravnini otprilike svoga, svoga ramena. Ako je tako sa čovjekom koji pije alkohol i koji ne mora učiniti, šta je onda sa djetom? koje nije zadužen šeritskim propisima, koje ne zna, koje razmišlja kao dijete. Mnogi griješe. Braćo moje, cijenjene sestre, jedan od učenjaka je napisao, mislim da je, da je strani učenjak, nevjernik da je bio, pa je ta knjiga prevedena, i kaže na, naslov knjige kaže Tifluke lejse ente. Tvoje dijete nije ti. Ovo ko bi shvatio 50 problema u odgoju djece će riješiti. Dijete nije ti. Dijete ne razmišlja kao ti. Njegovi pogledi, njegova shvatanja, njegova priča, njegovi, njegove reakcije, sve njegovo se razlikuje u potpunosti od tvoga razmišljanja i shvatanja i tvojih reakcija i postupaka i riječi i, i, i. to ko shvati, olakšat će sebi odgoj djeci. Dijete nije ti. Kao što ne možeš očekivati, ne poredeći dvije stvari, od životinje da se ponaša kao čovjek i da bude razumna i da razmišlja, tako ne možeš očekivati ni od djeteta. Jer djet, dječja pamet i njegov razum je, znači, još uvijek, znači, nezreo. Kao što je bio razum i, na, nas sami dok smo bili, dok smo bili djeca. Kaže, Ibn al-Arabi al-Maliki u svom dijelu Ahkamul Qur'an navodio da radi Allahu anhu da je rekao čovjeku koji je izvršavao kazne bičevanja kaže, nemoj kaže dizati ruku da se vidi bilina ispod tvoga pazuha. To jeste, nemoj udarati punom snagom. Jer ako se digne ruka ovako i onda se spusti, nema to pune snage kao da se digne iznad glave pa da se udara. To je po pitanju izrašavanja kazni. Pa gdje je dijete od svega, gdje je dijete od svega toga? Druga stvar, način udaranja djeteta da budu udarci podijeljeni po tijelu, ne da budu po jednom mjestu. Jedno mjesto i u par sekunda po jednom mjestu složi 20 batina. I tako osjeti troduplu kaznu. Jer tada su bolovi put kod kao veći nego da bude, znači to raspoređeno po znači tijelu gdje se smije udarati. Dalje, da bude između jednog i drugog udarca bar minimalni vremenski razmak. Jer jedan udarac kada udari, da se bar sačka sekunda, dvije, tri, pet, koliko se može, da prođe taj taj bol, pa se onda udari drugi. A ne znači šta? Jedno, subhanallah, kako je, kako je islam milosti? I kad udara, i kad ubija, i kad sve, u svemu postoji milost. I ni iz čega nije ostranjena milost i blagost, a da nije oskrnavila tu stvar kako je došlo u hadisima poslanika sallallahu alaihi wa alaihi da ne udara po, licu. Nema šamaranja. Nema šamaranja. Ni djeceta, ni žene, ni brata muslimana, ni nikoga po licu se ne smije udarati. Nema znači udaranja po licu i nema udaranja po stidnom mjestu. I hanefijski učenjaci kažu, posebno oni naglašuju, nema udaranja po glavi nikako. I o tome su govorili neki malikijski učenjaci, kao, a pa kao Sehnun, koji kaže ne smije se udarati dijete po glavi, jer to može potresiti njegov mozak i može mu oštetiti vid. Isto tako možemo uz ovo dodati, ovo je od mene dodatak, mislim da nema ga smetnje spomenuti, udarati po ušima, ista stvar. Isto tako, kako opasno po tako opasno i po ušima, udarati znači udarati dijete. I kaže, to ostavlja teške tjelesne, znači rane, i najbolje je, kaže, udarati po nogama po tabanima. Isto tako nije dozvoljeno djete udarati po drugim mjestima gdje se mu se može šteta nanijeti kao stomak, kao bokovi, bubrezi. Znači, spomenuli smo je stigno mjesto, nije ga dozvoljeno udarati po vratu, jer je vrat, jako osjetljiv. A ovaj ovdje dio, isto tako, ovaj dio ovdje jako osjetljiv. Jer ovaj ovdje dio dole, on je kao kabal koji veže ruku, znači sa tijelom živci, sve što prolazi u donjem dijelu. Znači, tamo sve gdje je osjetljivo, gdje se djetetu mogu nanijeti rane i povrede, tuda, znači, ne smije se dijete udarati. Kaže poslanik sa osrme, la o ola dirar. La o ola dirar. Nema štete ni štetenje. Došlo je kod Ebu Davuda u njegovom sunenu se vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sa rekao i da darabe ahadukum fer pilu kada neko od vas bude udarao, neka ne udara po licu. Neka se klone lica, a došao u drugoj predaji da darebe hladimen te Kada neko od vas udara roba, neka izbjegava lice. Roba udaraš, izbjegava lice, pa šta je onda? Šta je onda sa djetetom? I došlo je kod Ibn Bišejbe u njegovom djelu sammeti i kod Sa'ide i Sura u njegovom djelu Sunne, od Ali radijallahu anhu da je rekao čovjeku koji je udarao i izvršavao znači kazne bičevanja kaže daj kaže svakom organu njegovo pravo koje mu pripada da ga udari kaže ali izbjegni stidna mjesta i lice. Izbjegni stidna mjesta i lice. Pa je zato najbolje mjesto gdje se djeca udaraju po njemu jesu ruke i noge. Ruke i noge. To je znači najbolje da se djete udara po rukama ili po Četvrto, nema udaranja i neće udarati dok je ljut. Neće udarati dok je ljut. Jer je poslanik osaleme oporučio ljudima, kada su tražili da, da, im da oporuku, kaže nemoj se ljutiti. Nemoj se ljutiti. Da, tako da bi, to je ponovio tri puta, tako došlo od Buhari u Sahiju. A došlo je kod Ibn bi Dunije u njegovom dijelu Zemul Gadab, Ibn Abi Dunja, poznati islamski učenjak, koji je umro 271. hrvatske godine, ima posebno dijelo koje je nazvao Pogrda ljutnje. I mi smo o ljutnji posebno govorili. Imali smo jedno predavanje, možda prije nekih godinu dana, Pogrda ljutnje, znači kakve negativnosti nosi ljutnja. Od Ebu Darda prenosi, a predaja je vjerodostojna, da je poslanik sa rekao La tagdab wa lekel Nemoj se ljuti, kaže tebi je moj se ljuti, tebi pripada šta? Džennet. Pa ovo znači ukazuje koliko je pogrda, znači koliko je ljutnja pogrdna u islamu. I zabranio je poslanik srame kako je došao kod Buharije i kod muslima da kadija sudi između dvojice kada je ljut. Jer braćo čovjek kada sudi, kada je ljut, on ne sudi razumom. On sudi emocijama i želi znači samo da se što prije nekakva presuda donese, što ako je ljuta nekoga, a nikako znači nije vezana za šerijatske znači propise ili za pravila kada je u pitanju suđenja. Omer ibn Abdelaziz je naredio da se jedan čovjek bičuje. Pa kad su doveli da ga bičuju, rekao je nemojte, stanite, pustite. Pa kad su ga pustili, upitali su ga zašto to vladaru provjeri? Zašto si ga pustio? Naredio se da ga bičujem, pa si ga pustio. Kaže, ma osjetio sam u svojoj duši mržnju prema njemu zbog toga što je uradio, kaže pa nisam htio da bude bičevan dok ja to mrzim. Kao Alija kada je došao da ubije onoga mušnjaka, pa ga pljuno pa se okrenuo. Kaže, htio sam ga ubiti zato što je bio neprijatelj. A kada me je pljunuo, kaže, bojao sam se da ga ne ubijem zato što me je pljunuo, pa da ga ubijem iz, iz svojih poriva. Pa sam ga, kaže, pustio. Pa nije htio, znači, da ga kazni, da ne bi bilo da ga kažnjava zbog sebe i zbog svojih strasti to da čovjek prestane udarati dijete ako ga prepune Allahom azeuđa. Znači, ako dijete zatraži, Allahom te prepune da staneš odmah staji, kako god da bilo. I time čovjek pokazuje veličanstvenost Allaha azeuđa kod njega. I to neminovno znači utječe na dijete i svata će i razmišljati kako babo razmišlja. Da je uzvišen Allah nešto najveće i kada ga neko zapune Allahom da je tu kraj sve. Tačno, djete će ponekad to uzeti sebi kao vrata i kao put da bježi od kazne. To je tačno. To se zna dešavati. No međutim, koristi su puno veće od te štete. Koristi su puno veći. Pa ti je bolje da dijete shvati ko je je Allah i kako mjesto ima kod vjernika i da je riječ Allahova i prva i posljednja, nego da ga pa će pobjeći od jedne stvari, ali ti ćeš dobiti drugu stvar koja je korisnija, koja od toga. Došlo je u hadisu koji ima potpuno slab lanac prenosilaca, koga bilježi imam Tirmizi da Ebu Sedel Hudrija da je poslanik s.a.v. rekao kada neko a kaže ila dale ahadukum hadimen fe zekera Allahe farfa'u ejdijekom kada neko bude udarao svoga slugu pa spomene Allaha neka prekine neka prekine Ima i drugih stvari i drugih pravila koje se tiču udaranja. Ja ću ih kratko ovdje spomenuti po tačkama. Mislim da su korisna i da se moraju, da se moraju naglasiti. Prvo, kada se dijete udara, mora se obavijestiti zbog čega se udara. Mora mu se kazati šta je uradilo. Ne tuči ga i nikad ti znaš, ti znaš. Udaraš ga, a ono ne zna šta je. Dijete ne može čitati šta je u tvome razumu i šta je u tvojoj glavi i šta ti misliš i zbog čega ga udaraš. Nego ga trebaš obavijestiti. Radio si to i to i to i zbog toga ćeš biti kažen. Pa da ga obavijestiš prije čega? Prije udaranja. To je jedno. Drugo, da bude kazna shodna, znači, zlu koga je počinilo dijete. Učini malo nekakvu kaznu, ti ga kažavaš velikom malo djelo učini ružno i ti ga kažnjavaš koje je uobičajeno kod djece, ti ga kažnjavaš nekakvom velikom kaznom kao da je uradio nešto što ničija druga djeca ne čine i što nije uobičajeno, što nije normalno kod djece. Ne, pogrešno. Niti kada učini nekakvu veliku kaznu, e, e, veliko, zlo, ti ga kazniš nekakvom kaznom koja nije za njega u stvari kazna. Naprimjer, dijete ukrade nešto. To nije normalno da dijete ukrade. I ti ga kazniš, kažeš mu, nećeš gledati cijeli dan televizor. To nije nikako kazna. Ili mu uzmeš a, ono, batinu i udariš ga jedan put po ruci, malo da samo udariš i kažeš ne više. To nije kazna. Kako ne treba pretjerivati, tako ne treba ni izigravati se sa kaznom. Onda djecu su otvorio vrata da može vratiti jer zna, lahko je podnijeti takve, lahko je podnijeti takve kazne. Dalje, da ne udara svoje dijete pred drugom djecom, niti pred braćom i sestrama, bili mlađi ili stariji. Znači, nikako da ih ne udara pred njima. Neka ne kaže, za nije uzvišen Allah rekao u Kur'anu, وَلِيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ I neka njihovoj kazni prisutuje skupina vjernika. Za koga je to ajet? Bludnike. Kada kaže mora pristupati neko da, da je dobio batine. To je aj za bludnike. Dijete znači treba udariti na sam. Osim, Allahu dragi, ako situacija iziskuje da bude udareno pred drugom djecom. Kao, na primjer, da je više puta uradilo taj grije, ili, ili tu ružu stvar, i da druga djeca su sklona tome pa da im to bude der selekcija svima, to je drugo. No, međutim, ostava je da se dijete kazni na samo. Da se dijete kazni na samo. Dalje, četvrto, da se da ne pribjegava udaranju na, osim nakon što je upotrijebio sve druge metode. Savjetovanja, drugi vrsta kažnjavanja i tako dalje, da ostavi, znači, udaranje šta? Zadnje. Da to bude zadnje. Ne prvo čime se služi u odgojnoj metodi je udarac. To je isto tako, to je pogrešno. Peto, da ne kažnjava dijete udarcem kada nešto prvi put učini. Nego ako se to ponovi više puta, tek onda nakon toga šta? Kažnjava ga tako. Znači, ako više puta ponovi. Šesto, neće dati da kaznu nad njim izvršava neko od njegove braće ili sestara. Pogrešno djete ti pozoveš starijeg brata, hajde sada izudrani. Ne, nego to ti radiš. To ti radiš. Zato što to među djecom izaziva mržnju. Mržnju. Znači izaziva među djecom. Sedmo, da pri udaranju nema dodatne kazne, poput vrijeđanja. Hajvanu, majmune. I slično tome. Jer to je dodatna kazna, možda gora od samih udaraca. Ako ga udaraš, zadovolji se udaranjem. A ne vrijeđanjem, znači ružnjem riječima, što nikako nije dozvoljeno i nikako nije lijepo da se tu govori, jer ovaj to, to uništava njegovu ličnost. To uništava njegovu ličnost. Osmo, Koliko god je udaraca manje, to je bolje. I što se dijete rijeđe udara, to je bolje. Jer tada dijete drži do udaraca da je to nešto veliko i da je to kazna koja se mora čuvati. No, međutim, kažemo, kada dijete navikne na to, sigurno da više ne predaje nikakvu pažu tome, jedno mu priprijetio mu batinama i ne priprijetio, ono je imuno na, imuno na batinu. Gledajući po knjigama islamskih učinjaka koji su govorili o odgojnim metodama, našao sam mnoge druge stvari koje se znači ovaj e, dotiču pitanja udaranja djece, ali sam nastojao znači da ih sažmemo u ovim tačkama a, tako da nismo išao ništa propustili onoga što je, što je bilo bitno i da smo uzeli u najmanju ruku ovaj temelj ili fokus znači onih propisa koji su nam bitni znači za kada je u pitanju ova popravno odgojna mjera i dužan je čovjek, draga moja braća, da ove stvari nauči, da ima na umu i da ih polako primjenjuje. Kada udari svoje dijete da vidi je li postupio po onome što su govorili učenjaci da se radi ili je postupio mimo toga. Pa ako je napravio grešku da se drugi put popravi. I tako znači može primijeniti i sigurno ono što su nam govorili i način na koji su nam oni govorili da se odgajaju djeca je bolje sigurno od onoga što jedan dio nas ili možda većina nas čini. Mi ćemo i dalje nakon hađa, inšalam, nastaviti govoriti o ovoj temi i o propisima koji se tiču odgoja djece. Mojim Allaha je ta'ala da nas pouči našoj vjeri i da nam olakša odgoj naše djece i da nam učini naše potomstvo od onih koji će slijediti poslanika sallallahu alaihi wa sallame i da nas spoji sa njima u džennetu. Allahu ta'ala ala, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sallamu